Quick and Snow Show. Hi hi hi, chào các bạn, những thính giả thân thiết của Quick and Snow Show rất rất rất rất thân ấy bởi vì chúng ta đã bên nhau hơn 10 năm rồi còn gì Quick and Snow à quên Snow và Quick sẽ vẫn luôn ở bên các bạn cho dù đó là những ngày hè nóng nực hay những ngày đông giá rét bởi vì bởi vì chúng tôi luôn ngồi trong studio có máy điều hòa nhiệt độ để dẫn chương trình nên thời tiết chả ảnh hưởng gì cả. Này, Quick phải nói là ảnh hưởng để các bạn thính giả còn thương chúng ta chứ mất gì câu nói đâu. Tính tôi có gì nói thế, tôi không nói như kiểu Snow được. Có thật là thời tiết không ảnh hưởng đến Quick không? À, thực ra là có ảnh hưởng đến đôi mắt của tôi bởi bốn mùa quanh năm tôi luôn bị tra tấn bằng những trang phục ăn theo thời tiết của Snow. Ừ. Trời mới rét lên một tí là đã thấy Snow súng xính áo măng tô có cổ lông trồn hôi, <laughs> chết ngốt. Khi mùa hè mới có 30 độ C là đã thấy Snow tra tấn đôi mắt tôi bằng những trang phục tối giản hết cỡ. Này nếu là một người đàn ông bình thường thì họ sẽ không nói là tra tấn đôi mắt như Quýt đâu, mà thôi tôi cũng chẳng đôi co với quyết làm gì tôi đọc thư đây. Thư của bạn Tracy Phạm ở địa chỉ comodo.pta.gmail.com Anh chị thân, mùa đông đã gõ cửa. Mùa đông đầu tiên em lại cảm nhận được nó sau những năm tháng sống với thành phố nhộn nhịp và đầy nắng, Sài Gòn. Sáng đông xe xe lạnh, đi làm sớm, chạy xe thật chậm để có thể hít hà cái không khí trong veo, đi qua những cánh đồng, cảm nhận sương sớm nhẹ nhẹ động lại trên mi mắt. Bình yên quá, chỉ như thế có lẽ em đã bình yên với quyết định quay trở lại của mình. Có thể còn quá trẻ để nói hạnh phúc đã viên mãn, nhưng có lẽ em cũng đang viên mãn với hạnh phúc hiện tại của mình rồi. Một vùng quê bình yên, bên cạnh những người mình yêu thương, đó là gia đình, bạn bè và cả tình yêu của mình nữa. Hạnh phúc từ những điều giản đơn phải không anh chị? em đang có một mùa đông ấm áp anh chị à và anh chị có thể phát tặng những hạnh phúc của em những người em yêu thương và cả kính cận của em một bài hát thật hay được không ạ chúc tất cả các fan của Quick and Snow Show có một mùa đông ấm áp với những người mình yêu quý cảm ơn anh chị thật nhiều và đây là ca khúc We Found Love của Rihanna và Calvin Harris. email của Hoàng Minh Đức ở địa chỉ cutehmda@gmail.com. Anh Quick ơi, cho em gia nhập hội của anh được không? Hội của những người độc thân ý. Chỉ mới cách đây vài tiếng thôi em vẫn bình thường, không lon ly giống anh, nhưng bây giờ thì em đã lon ly. Thật quá đến bất ngờ anh chị ạ. Bất ngờ đến nỗi em không thể hiểu tại sao. Em đã đặt niềm tin rất nhiều vào cô ấy, người đầu tiên mà em thực sự thấy yêu trong cuộc đời mình. Anh chị ạ, người ta thường nói đặt niềm tin càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Bây giờ thì em đã hiểu điều đó Trước khi gặp cô ấy, em là một kẻ lonely, lonely trong tất cả. Em làm mọi việc một mình, thậm chí hết năm thứ nhất đại học em vẫn không biết hết tên mọi người trong lớp vì đơn giản em thích lonely. Nhưng khi cô ấy đến thì mọi chuyện đã thay đổi. Em không thể sống một mình được nữa. Em đã chán ngấy sự cô đơn thường trực trong em. Tưởng rằng trái tim băng giá của em sẽ được sưởi ấm bằng một trái tim khác, nhưng em đã nhầm. Cô ấy dành rất nhiều tình cảm cho em, nhưng rồi cô ấy nói đó chỉ là tình bạn thôi và mong em đừng yêu cô ấy em không thể. Em ước gì cuộc đời em bây giờ chỉ như một chiếc máy tính, có thể ấn shift delete cô ấy khỏi bộ nhớ của mình, nhưng em không thể. Vậy thì em sẽ cho cô ấy vào danh sách hạn chế của một chiếc điện thoại, hạn chế nghĩ về cô ấy, hạn chế mơ về cô ấy và hạn chế thầm nhắc tên cô ấy mỗi khi buồn. Lana, từ nay tớ sẽ làm mọi việc không còn có cậu nữa, mọi việc tớ sẽ làm một mình, tớ sẽ ăn một mình, Đi học một mình và cũng khóc một mình. Lana, cậu đừng quan tâm mình nhá, mình sẽ ổn thôi. Không có cậu cũng chẳng có gì lớn với cuộc đời tớ. Cùng lắm tớ cũng chỉ mất đi một người để quan tâm chăm sóc, mất đi một người nhớ để tâm sự cả ngày mà không thấy chán và mất đi một người để mình muốn ở bên mỗi khi buồn thôi mà. Lana, không có cậu thì mình vẫn sẽ ổn thật đấy. Mình sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào cậu nữa, sẽ không còn mơ đến cậu nữa và mình cũng không khóc vì biết cậu đã xa mình. Mọi việc sẽ giống như khi cậu chưa đến và tớ sẽ trở lại lonely như bây giờ.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 Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Này Snow, Hử? Ừ? nhanh thật đấy. Chúng ta dẫn chương trình cùng nhau đã 12 năm rồi, nhanh khủng khiếp. Tất nhiên, Quyết hãy nhìn vào gương để xem tác hại của thời gian nó mới tàn nhẫn như thế nào. Sao Snow không soi đi, cứ bắt tôi soi. Bởi vì bề ngoài của tôi có thay đổi đâu. Ừ, chỉ thay đổi bên trong thôi, thay đổi hoàn toàn. Hồi mới gặp mà sao thấy Snow hiền thế, đối xử với Quyết này cực kỳ nice, không tác ta như bây giờ. Tất nhiên, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả nhất là với những người không biết bơi như Snow này ai bảo quyết là tôi không biết bơi đây xuống bể bơi là lặn ngụp vào như cô tấm bắt tép thôi thôi thôi thôi Snow đừng ví mình với cô tấm đi hỏng hết cả hình tượng cô tấm cô tấm cũng không phải tay vừa đâu với những kẻ ác với cô ấy là cô sẽ ra tay ngay á này tại sao nói từ ra tay mà Snow, Snow lại lườm tôi một cái quyết sợ ý là tôi ra hiệu quyết đập thư đi thôi ok thư của thanh nguyễn nb 87 a gmail.com cuộc sống này dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn cứ tiếp diễn lớp này nối tiếp lớp khác ngạc nhiên bởi khả năng hàn gắn và sức sống dẻo dai một cách kỳ diệu của nó. Cứ tưởng trái đất tròn, đi mãi rồi cũng quay ngược lại nơi bắt đầu, nhưng mà không phải. Tạm biệt là mãi mãi, giống như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ cắt nhau một lần rồi mãi đi về hai phía, càng đi càng xa. Nếu như trở về là nguyên vẹn như lúc đầu, là không đi nữa thì cuộc sống này vốn dĩ không có sự trở về, có chăng chỉ là sự gặp lại để rồi lại chia tay mãi mãi rồi một ngày mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng ngày hôm qua và cả ngày hôm nay sẽ bị lãng quên dù bạn có muốn hay không ngay cả lịch sử rồi cũng sẽ bị lãng quên dù ngày nào người ta cũng cố nhắc lại nó nếu có thì cũng chỉ là sự nhớ đến một cách hời hợt và chiếu lệ những giọt nước mắt rồi sẽ được lau khô và những vết thương dù để lại sẹo như một ngày kia vẫn cứ sẽ lành lại với mỗi sự lựa chọn, bạn cũng sẽ có những cuộc đời khác nhau. Bạn không thể biết bạn có bao nhiêu cuộc đời khác nhau với mỗi sự lựa chọn ấy, nhưng chắc chắn rằng khi bạn đã lựa chọn dù đúng dù sai, bạn cũng không thể quay trở về để lựa chọn lại một người ra đi, người ở lại một ngày nào đó rồi cũng sẽ ra đi. Con phố cũ Hiền Hòa nuôi lớn biết bao lớp người, rồi những lớp người mới sẽ lại đến, lại xây cho nó những diện mạo mới, ký ức mới. Phố cũ của những người ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại như ngày xưa, chỉ còn là một tháng mơ hồ trong tiềm thức về những thứ đã phai nhạt. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn không bao giờ ngừng lại. Cô gái trẻ lặng mình trước hoàng hôn tím ngắt, lấy một hơi dài rồi tự nhủ: về thôi, ra đi. Cô mãi mãi bỏ lại sau lưng mình một tình yêu tha thiết của tuổi trẻ Cô không muốn quên, nhưng một ngày nào đó cô cũng sẽ quên tất cả ngày hôm qua và cả ngày hôm nay, dù muốn hay không. Cuộc sống vẫn ẩn chứa trong mình sức mạnh của hàn gắn và thời gian luôn mang đến cho cuộc sống sự lãng quên. Sau lưng cô là cả một hoàng hôn gai gắt, nhưng trước mặt cô vẫn là một con đường. Một chiếc lá rụng xuống và vòng cây vẫn hát, cây vẫn xanh như ngày xưa và chỉ những chiếc lá kề bên mới nhận thấy sự mất mát. Bạn thấy không, dù chiếc lá này rụng, chiếc lá kia buồn thì vòng cây vẫn cứ hát, vẫn cứ xanh như cuộc sống rồi những chiếc lá mới sẽ lại nảy mầm và lấp đầy vào những chỗ trống. Nỗi đau sẽ được xoa dịu và sự mất mát sẽ bị lãng quên. Không có gì là mãi mãi. Nói như đạo Phật thì vạn vật vô thường, không có hình tướng cũng chẳng có gốc căn, bản chất của nó vốn dĩ đã là không. Cuộc sống là vậy, cái gì đã qua sẽ mãi mãi đi qua. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Triết học muôn đời vẫn là chân lý. Ngày hôm qua đã trôi qua rồi Thế nên bạn hãy cứ bình thản mà đón nhận ngày mai. Ngày mai của bạn có thể là một ngày nắng, nhưng cũng có thể là một ngày mưa. Dù bạn không thích những ngày mưa dầm, nhưng hãy cứ nhớ rằng cái ngày mưa dầm ấy rồi sẽ trở thành ngày hôm nay, ngày hôm qua và sẽ bị lãng quên. Đó là cuộc sống. Kết thúc cái này là khởi đầu cho một cái khác rất mới. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn với cái vẻ ngoài nhàn nhạt, nhạt và lặng lẽ, nhưng ẩn chứa bên trong là cả một sức mạnh âm ỉ và mãnh liệt đến không ngờ. Sức mạnh của hàn gắn, của lãng quên, của kết thúc và cuộc khởi đầu. Anh chị ơi, em muốn gửi cho chính mình, cho những ngày đã qua, cho những ngày sắp đến ca khúc live của Disney. Cảm ơn anh chị rất nhiều. dark, especially I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. I, oh, I, oh. superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do, life, oh life. the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life. email gửi từ địa chỉ lt ngọc ltngocdiêm@gmail.com. Gửi em, anh yêu em. Anh yêu em không phải bởi vì em là người đặc biệt mà anh yêu em vì em tạo cảm giác đặc biệt khi ở bên em. Anh và em cũng giống nhau nhiều đấy, cũng biết sống, biết cười, biết yêu. Anh và em chỉ khác nhau là anh yêu em và em thì không. Anh tự hỏi có bao giờ em mới biết rằng anh đang có một tình yêu giấu kín mà không bao giờ dám nói, trong khi em vẫn vô tư như một đứa trẻ vô tư vui cười với anh, thì những nụ cười ấy đã theo anh ngay cả vào trong những giấc mơ ngày trước. Có lẽ mình đừng nên liên lạc với nhau nữa em nhé. Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì tất cả. Có lẽ tình yêu và trái tim anh dành cho em không thành tình bạn được. Một ngày nào đó anh sẽ tìm em như một người bạn, nhưng không phải bây giờ em à. Em giống như một đường chân trời luôn luôn ở ngay trước mắt nhưng anh không thể nào với tới được. Dù rất buồn nhưng anh mong em biết anh vẫn yêu em nhiều lắm nhưng đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là học cách từ bỏ thôi anh phải học cách từ bỏ em Yêu đủ để rời xa, yêu đủ để quên em. Chúc em luôn luôn vui vẻ và hãy cười nhiều lên em nhé. Vì những lúc em cười, trông em như một thiên thần. Tạm biệt em, tạm biệt thiên thần của anh. Anh chị thân, nhớ anh chị gửi ca khúc Goodbye My Lover của James Blunt tới người có nick là rinchue 16 a yahoo.com. Em là Thông, cảm ơn anh chị rất nhiều. you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. And I still hold your hand in mine, in mine when I'm asleep. And I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so gosh. Các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. thư của thủy dt gạch dưới nguyễn a còng yahoo.com anh à sắp tới noel rồi ba mùa noel trước em chỉ nhận được tin nhắn của anh không quà không điện thoại anh vẫn tự trách mình vô tâm tự nhận mình là một người xấu không xứng đáng với em mỗi lần nghe anh nói như vậy em rất buồn mặc dù bên ngoài đã cố tỏ ra bình thường nhưng chẳng thể che giấu được sự thất vọng sự hụt hẫng Em không cần quà đâu, cũng không cần những tin nhắn mỹ miều copy từ trên mạng về. Em chỉ cần vào những dịp đặc biệt được ở cạnh anh, được nói chuyện với anh, thế là hạnh phúc rồi. Đã nhiều lần em tự nhủ lòng mình phải quên anh đi. Anh sinh ra không phải dành cho em. Em cứ xóa tên anh trong danh bạ, rồi lại lưu, rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần, cả trên blog nữa. Tất cả mọi nỗ lực của em để quên anh đều thất bại. Mỗi lần tụi bạn em hỏi thăm về anh, em cười, trả lời đã đá anh qua bên Campuchia rồi. Giờ thực sự em cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Lỗi do em ngộ nhận hay do anh vô tình làm những việc khiến em ngộ nhận. Đầu tiên là chat chít. Ừ, mỗi lần chat với em, anh thấy rất vui. Anh nói thế. Sau đó là điện thoại, nhắn tin. Anh nhắn, anh sẽ cố gắng mua điện thoại sớm để được nhắn tin với em. Rồi một vài chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Tiếp đến những buổi đi chơi, cà phê, cà pháo và hai bữa nhậu có thêm nhiều bạn bè của anh đi cùng Dì Dung nói đó là ra mắt. Em đang ngồi nghĩ lại việc mình quyết định xa bố mẹ và Sài Gòn liệu có đúng không? Ai cũng hỏi sao lại vào Sài Gòn? Ở Hà Nội mọi thứ đều tốt mà, hay là có anh nào dụ dỗ? Em cười nói làm gì có. Lý do duy nhất em đưa ra để thuyết phục bố mẹ là vì muốn thử sức, muốn mạo hiểm, muốn có một tương lai tốt hơn. Sài Gòn sẽ cho em nhiều cơ hội hơn. Em cũng đã từng nói với anh thêm một lý do nữa, đó là vì cua, người bạn, người chị thân thiết hơn cả ruột thịt của em phải thừa nhận một điều em có thể che giấu tất cả mọi người nhưng không thể tự dối lòng mình được và lý do thứ ba khiến em quyết định vào Sài Gòn là vì nơi này có một người mà em luôn thương yêu luôn dõi theo và luôn muốn gần em đã 25 tuổi không còn trẻ con để chạy theo ý thích nhất thời nữa anh à những tưởng vào rồi sẽ được thường xuyên gặp anh được ngồi sau xe anh chạy khắp Sài Gòn được nghe anh kể về công việc những mệt mỏi vậy mà anh nói với em anh có thể sẽ về quê hoặc xuống Vũng Tàu mở quán trà em thật sự choáng váng. Em đã chạy hơn 1.700 cây số, bỏ lại gia đình và nhận được từ anh một dự định như thế. Lúc đó em lúng túng không biết làm gì, nói gì khác ngoài câu thật hả anh? Em chạy theo anh, còn anh thì trốn em. Ông trời thật khéo đạo diện. Hơn một tháng nay em không gặp anh, mặc dù nhà chúng mình cách xa chưa tới hai cây số. Em đã cố tự an ủi mình rằng anh bận quá, mọi việc trong công ty đều do anh gánh vác. Với lại em cũng bận, 8 giờ tối mới về, thời gian đâu mà gặp gỡ. Nhưng cứ có cái gì đó bóp nghẹt lấy tim em. Anh chị thân, em không biết nếu viết tiếp thì sẽ đi đến đâu nữa. Thật sự là em thấy mệt và muốn dừng lại rồi. Mong chị phát tặng em và người ấy ca khúc Jasper của Mark Lavoine và Phạm Quỳnh Anh mà cả hai đứa đều rất thích, không kèm theo lời nhắn gì tới anh ấy cả. Cảm ơn anh chị, em gái búp bê không tình yêu. Je to more. email của thằng khờ gạch dưới number one gạch dưới lớp a à yahoo.com.vn anh quyết sĩ nấu thần không biết tâm trạng của em lúc này thế nào nữa cơ hoang mang rối bời một phần là vì chuyện học hành một phần là vì tự dưng hôm nay lướt web thấy blog của người ấy thật buồn và bất ổn giống mình vậy chúng em đã xa nhau hơn một năm anh chị ạ chỉ vì em biết tình cảm của người ấy dành cho mình không phải là tình yêu và có lẽ chẳng ai ngốc như em anh chị ạ rời bỏ tất cả lũ bạn cấp 3 và người ấy thật ngốc phải không vì vậy, em viết thư này mong chị gửi đến người ấy của em một số điện thoại 09744 53 sao sao sao bài hát Friends Forever của Vitamin C với lời nhắn Hiền à, tớ biết tớ có lỗi với tất cả và với bạn nhiều lắm. Cảm ơn bạn vì những gì đã dành cho tớ trước đây. Chúc bạn thành công trên con đường của riêng mình. Dù ở đâu đi nữa, hãy tin tớ luôn nhớ về bạn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Silly Boy. hương hương anh chị thân em đã nghe chương trình từ rất lâu rồi mỗi lần nghe lại có một tâm trạng khác nhau cùng nghe với em là một người chị đặc biệt tuy là hai chị em họ nhưng đi đâu ai cũng bảo là chị em sinh đôi có lẽ vì chị sinh giống em <laughs> quảng cáo khéo nhở chị em em có số điện thoại không quyết kia đập tiếp về sau đi có lẽ vì chị sinh giống em hoặc là vì thân thiết nhau quá à dạ vậy anyway tại sao ở studio này không có hai chị em như thế nhỉ <laughs> quanh đi quẩn lại vẫn là bà trần snow <laughs> Bọn em nhìn đứa con xa bố mẹ lên học trên Hà Nội, trong cuộc sống đầy cám dỗ và ngột ngạt này, em thấy mình hạnh phúc vì có chị. Nhớ những lần cùng nhau lượn bờ hồ bởi chúng ta đều lonely, cùng nhau đi lung tung chơi bời và chúng ta tự theo một tôn chỉ, không có người yêu đời vẫn vui, miễn sao trong cuộc sống có hai người trở lên là được. Hi hi. Chị là người mạnh mẽ và bản lĩnh, chị không ẩm ương thất thường như một con bé yêu văn chương như em. Đối với em, chị còn hơn một người chị ruột, chị là người yêu, người mẹ, người bạn, người tri kỷ vậy mà bây giờ chị lại đi du học những 2 năm. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nhận tin em vẫn thấy thật bối rối ngờ ngợ. Một vì mừng cho chị, cho ước mơ của chị đã thành công nhưng lại buồn vì nghĩ những ngày sau đó em sẽ sống thế nào. Nhưng chị yên tâm, em sẽ cố gắng tự bảo vệ mình, tự tìm niềm vui mới, tự đi chơi một mình, tự nấu ăn, tìm bạn bè san sẻ. Bây giờ chị ạ, em mới biết chia xa một người mình yêu quý đi du học là như thế nào. Dù thời tiết chưa thật sang đông, nhưng trong lòng em đang gần như lạnh lại Chúc chị bình an, gặp nhiều may mắn, học tốt và nếu có anh đẹp trai nào thì cũng đừng rú lên như ở Việt Nam nhé. Gửi tới chị ca khúc I của Utada Hikaru. Chúc chị một mùa đông xa nhà thật ấm. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Hương Hương. ही पर मैं हूँ bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. thư của Seth Angel ở địa chỉ violet gạch dưới w whh@yahoo.com.vn. Đêm mưa, thế là mình đã rời xa cái thành phố đầy ồn ào náo nhiệt kia. Chiều nay tan làm lúc 4 giờ 45, quyết định cho mình về sớm 15 phút so với giờ hành chính trong cái mùa rảnh này. Cố gắng tận dụng thời gian một chút, bởi vì chỉ một tháng nữa thôi công việc sẽ lại túi bụi, sẽ lại ngập đầu và có lẽ lúc đó sẽ chẳng có thời gian để mà cho những suy nghĩ riêng tư lấn át vào công việc nữa. Con đường chạy từ công ty về nhà mất 1 giờ 20 phút trong trời mưa nhẹ, từng hạt mưa cứ rớt xuống. Mình thích mưa mùa này, nhưng không thích những cơn mưa yếu ớt như thế. Mình thích những cơn mưa rào, những cơn mưa thật nặng hạt, bởi có lẽ mưa nặng hạt sẽ có thể cuốn trôi đi một vài điều gì đó. Thời gian trôi nhanh, cái ngày tôi gặp em một ngày đầu mùa thu với ánh nắng vàng chói chang, không thể quên được là ngày hôm đó tôi đã nhìn trộm em ngay từ phía sau và em đã không bao giờ biết được điều đó. Đó là ngày mà hình ảnh của em đã in sâu vào trong tâm trí tôi và đến cả bây giờ hình ảnh đó vẫn không hề phai mờ. Hơn một năm trôi qua tôi chỉ yêu em trong thầm lặng. Rồi cái ngày mà tôi gặp em đi bên một người con trai khác, tôi đã tự nhủ là không nên gặp em nữa, không nên làm bất cứ điều gì nếu điều đó khiến cho bầu trời bình yên của em không còn được bình yên. Thế nhưng Tôi đã không thể nào vượt qua được những tình cảm của mình. Tôi đã tìm mọi cách để chỉ được đến bên cạnh em. Ánh mắt sâu thẳm của em cuốn hút tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy có một điều gì đó xa xôi lắm, điều mà tôi luôn luôn muốn biết nhưng chưa bao giờ nắm bắt được. Ở đó có một nỗi buồn xa xăm lắm cái ngày mà em nói em có tình cảm với tôi em không thể biết tôi đã hạnh phúc đến nhường nào cho dù chỉ không lâu sau đó mọi điều xảy ra lại khẳng định với tôi rằng em sẽ không đến bên tôi Tại sao? bốn ngày trước tôi đã nhận được lá thư thứ ba của em. Đó là lá thư thứ ba tôi nhận được kể từ ngày em nói ra những cảm xúc của mình. Ngày mà tôi đã thiêng liêng đặt tên The Day I Found Love trên my calendar. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ còn lá thư nào như thế nữa. Trong tình yêu, người ta không thể dùng sự níu kéo hay van xin thay cho việc sống thật với những cảm xúc của chính mình tôi đã công bằng khi cho bản thân một cơ hội để không cho mọi thứ trôi đi trong sự tĩnh lặng đầy luyến tiếc tôi đã đến bên em bằng tất cả những tình cảm chân thành của mình còn với em có lẽ đó chỉ là những tình cảm thoáng qua vào một khoảnh khắc mà thượng đế đã lỡ nhịp sắp đặt cho tôi ở bên em và có lẽ đã đến lúc phải dừng lại rồi một điều gì đó khi không còn phù hợp thì cũng nên được xóa đi khỏi my calendar gửi đến em thay cho những dòng cuối bình yên nhé Your My September cùng với ca khúc Forever autumn will lack of tears. So, the season of the fall begins. Down the crossroads in a sleepy little inn. By the fire when the sun goes down, down. But the night becomes you, and the secrets of the rain in the cloudy night, night. passing bell, past willows weeping, a ripple forms on the brink of time, time. But the night becomes you, and the secrets of the rain. They will. time will come soon with the secrets of the rain and the storm again. Hey. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. and snow show.